Vergeef my, Heer. Vergeef my ongeloof. Hoe laat jy heel sy naam verheerlik word. Nou, tot in eeuwigheid. Oorloof die Heer. Maar, maar wat het gebeur? Kan dit wees dat God om in die droom aan ons openbaar het? Of is dit die werkelijkheid? Die engel het gesê, kan sy nie kan nie. Kom ons gaan kyk nou maar, dan kan ons ons nou sien of ons die gedoen het. Ja. Dit was geen beroem. God engel het aan ons geskyn. Ja, laat ons gaan. Die Heer verhoor sy kop. Hy stuur ons die verlosser. Loof die Heer, loof die Heer.